Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյի քաղաքական անցուդարձ հաղորդաշարն է։ Օրվա թեման Բաքուն շարունակում է ռազմի շեփոր հնչեցնել։ Խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Աջյանը։ Առաջին անգամ չէ իհարկե Եվ քանի որ այն մշտական է, մենք կարծես թե արդեն ընտելացել ենք այդ սպառնալի շեփորահարությանը, որ ահա 3 տասնամյակի վեր փորձում է խոցել մեր ականջների թմկաթաղանթները, նպատակ ունենալով համատարած վախի, սարսափի, խառնաշփոթության ու խոճապի տրամադրություն եւ իրավիճակ առաջացնել սկսած շփման գծի դիրքերից, ոչ միայն հայոց զուգապետության Հայաստանի եւ Արցախի խորքերը։ Ինչ խոսք, առավել քան ապարդյուն են Ադրբեջանի այդ եւ նման բոլոր ջանքերը, քանզի քաչ գիտակցելով, որ անմիջական հարևանությամբ գտնվող ճշտամական ուժի սպառնալիքը մշտատև արկայություն է մեր ժողովրդի համար, մեզնից յուրաքանչյուրը եւ մենք բոլորս միասին խաղաղ արարմանը զուգընթաց համաժամանակ լծված ենք մեր բազմադարյա բնորանի պաշտպանությանը որպես սերնդեսերունդ իպահ տրված եւ պարտադիր փոխանցման ենթակա սրբազան պարտք ու առաքելություն Ինչ արած, հնուց ի վեր եւ այսօր եւս այս է հայի մեր ճակատագիրը մեր ազգային գոյատևության ու հարատևության խորհուրդն ու միակ հուսալի երաշխիքը այլ ճանապարհ չկա։ Երևի թե Աստված ի սկզբանե այսպես է կանեցել ու կանխանշել հայոց ծերունների անձնելիք պատմական ուղին։ Ինչ մնաց, Եթե ազգերի ու ցեղերի տեղաբաշխման նախասկզբնային շրջանում երկրագնդի այլ տարածաշրջան որոշվեր հայ ազգային տարրի կեցության համար եւ հարևանությամբ շփվեին քաղաքակի ժողովուրդների հետ, գուցե թե մեր նախնյաց ու մեզ համար բացառվեր գոյատեման մակարոններով հագեցած այս ծանր ու դժվարին պատմական ուղին բայց ունենք այն, ինչ ունենք այսօր։ Իսկ այսօր Բաքուն դարձյալ պատերազմի սպառնալիք է հոխորտում մեր դեմ։ Ոչ հերթական պատերազմի, այլ իշխառնակումն։ Իշխառնակումն այն ագրեսիայի, որ նա սանձազերծել է անցյալ դարի 80-ական թվականների վերջերից ի պատասխան Ղարաբաղյան շարժման, Արցախայցյան ազգային ազգագրական պայքարի։ Որպես ցեղասպանության դրսևորում կազմակերպելով Սումգայիթի, Կիրոաբադ, Գանձակի, Բաքվի, Ադրբեջանի մյուս քաղաքային ու գյուղական բնակավայրերի հայկական ջարդերը։ Որպես չհայտարարված պատերազմի արտահայտություն 91-ի աշնանից իրականացնելու լայնածավալ հարձակում խնդիր ունենալով բնաջնջել եւ կամ բռնատեղահանել նաեւ Արցախի հայությանը։ Բայց այն ժամանակ Բաքվի խոփը, ինչպես ժողովրդական առածն է բնորոշում, քարի դեմ ընկավ։ Նորահրճակ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կարողացավ համախմբել ժողովրդին, կազմավորված ինքնապաշտպանության ջոկատներն ու ոչ միայն պաշտպանել հայրենի եզերքը, այլև ջարջախիչ պարտության մատնելով ոսոխին ազդագրել նախկին ինքնավար մարզից կրկնակի անգամ ավելի հարակից 7 լեռնային ու հարթավայրային շրջաններ։ Պատմական Արցախի տարածքներ, որոնք փաստորեն ադրբեջանական գերության մեջ էին հայտնվել նույն դարաշրջանի խառը ժամանակներում արտաքին ճնշումների ու պարտանդրանքների եւ դրանց արդյունք բազմապիսի քաղաքական, իրավական, դիվանագիտական մեկնայությունների հետևանքով։ Անկամ 1994-ի մայիսյան հրադադարը, որ հաստատվեց վերջնական պարտության հերանեկարից խուսափած Բաքվի իշխանությունների թախանձնագին խնդրանքների արդյունքում, ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի միջնորդությամբ իրականում արտաքին պարտադրանք էր հակահարձակման անցած հայկական զորքերին հրաժարվելու տակավին գերության մեջ գտնվող Շահումյանի շրջանն ու Գետաշենի ենթաշրջանն ազդագրելու միանգամայն իրատեսական եւ իրագործելի գաղափարից, շարունակելու առաջխաղացումը դեպի հակառակորդի տարածքային խորքերը։ Եվ փաստորեն անժամկետ հրադադարի մասին համաձայնագիրը, որ մայիսի 9-ից մինչև 11-ը ստորագրել էին ըստ հաստատման հերթականության նշած Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարները, ընդամենը պայմանականորեն խորհրդանշել էր մարտական գործողությունների դադարը, այլ ոչ բուն պատերազմի ավարտը։ Իսկ այդ միջանկյալ ժամանակը հանրահայտ է, օդ ու ջուրի պես Ադրբեջանին անհրաժեշտ էր սեփական զինուժի հետագա լիարժեք կազմավորման, սպառազինման ու մարտունակության ապահովման համար։ Պատերազմը պատրաստ լինելու պահին նոր թափով վերսկսելու շարունակելու նպատակով ինչի մենք ականատես եղանք եւ ականատես ենք հրադադարի հաստատումից հետո անցած բոլոր տարիներին ներառյալ նաեւ ներկա ժամանակներս Որպես իրողություն ընդունենք, որ եթե Հեյդար Ալիևի կառավարման շրջանում Ադրբեջանի բանակարշինության գործընթացն ընդամենը հասցրել էր հաղթահարել մեկնարկային փուլը, ապա նրա որդու Իլհամ Ալիև նախագահության օրոք այն անհամեմատ զգալի առաջընթաց է ապրել։ Օգտագործելով ածխաջրածնային ռեսուրսների, նավթի ու գազի արտահանման եւ վաճառքի արդյունքում ստացված վիթխարի ֆինանսական միջոցները, Բաքուն կարողացել է օրինական եւ անօրինական ճանապարհներով իր զինանոցը լցոնել զանգվածային ոչնչացման արդյական զինատեսակներով, ստեղծել սեփական ռազմական արտոնաբերություն, սպայական կազմը համալրել թուրքական, ռուսական, եվրոպական երկրների կրթական հաստատություններում համապատասխան ռազմական ուսումնառություն անցած զինորականներով, անշուշտ Հաշվետուշտ օտարերկրյա մասնավորապես թուրքական, ամերիկյան եւ այլ պետությունների զինվորական խորհրդատուների վերահսկողության ներքո բարբերաբար անցկացնել զորավարություններ բանակի մարտունակությունը բարձրացնելու նպատակով։ Միևնույն ժամանակ Ձգտելով հասնել ռազմական գերակշռության, Բաքուն այդ պիսով իսկ բացի ռազմական գործոնից նաև անընդհատ տնտեսական մարտահրավեր է նետում Հայաստանին եւ Արցախին, ստիպելով լծվել իր նախաձեռնած պարազինման մրցավազքին եւ այդ նպատակով ուժերի ու հնարավորությունների գերլարմամբ նույնպես դիմել լրացուցիչ ռազմական մեծ ծախսերի, ինչը բնականաբար զգալիորեն բացաբար է անդրադառնում հայոց զուգապետության սոցիալ-տնտեսական կյանքի վրա։ Այնուամենայնիվ Չնայած այդ կերպ առաջացող դժվարություններին, թե հայոց բանակը եւ թե Արցախի պաշտպանության բանակը, ինչպես հավաստում են մեր երկու երկրների քաղաքական ու ռազմական ղեկավարները եւ ինչպես հաստատում են մեր տեղական եւ օտարերկրյա ռազմական փորձագետները, լիովին ապահովված են համարժեք սպառազինությամբ եւ ունակ են իրականացելու թե հուսալի պաշտպանություն եւ թե անհրաժեշտության դեպքերում ցավալելու հակահարձակողական գործողություններ ընդཐོབ մինչեւ հակառակորդի տարածքային խորքերը։ Հիմնվելով լրահոսի բաց տեղեկատվության վրա կարելի է հաստատապես ասել, որ առ այսօր կողմերի միջև ռազմական հավասարակշռությունն արկա է, ինչը Բաքվին ստիպում է ոչ միայն որոշակի հետաձգելու պատերազմի վերսկսման գործընթացը, այլև որոնելու ու ձեռք բերելու սպառազինության նոր միջոցներ, այդպիսով իսկ վերականգնելու համար այդ առումը ոչ հեռավորանցյալի իր գերիշխող դիրքը։ Մասնավորապես անդրադառնալով Ադրբեջանի կողմից Բելարուսից համազարգային կրակի Պոլոնես հրթիռային համակարգ ձեռք բերելու խնդրին, Ռուսաստանի քաղաքական եվրազմական վերլուծության ինստիտուտի փոխտնօրեն հայտնի ռազմական փորձագետ Ալեքսանդր Խրամչիխինը Նովոստի Արմենիի լրատվական գործակալության տված հարցազրույցում նշել է. «Մեջբերում եմ Սպառազինության նոր տեսակների ցանկացած լուրջ ձեռքբերում խախտում է հավասարակշռությունը հարավային Կովկասի տարածաշրջանում, իսկ Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմի թե կոնկրետ ինչպես է օգտագործվելու տվյալ համակարգը, կախված է մարտավարական եւ ռազմավարական իրավիճակից։ Ամեն ինչ կախված է լինելու նրանից, թե ինչպես է ընթանալու պատերազմը մեջբերման ավարտը։ Ինչպես ցույց տվեց 2016-ի ապրիլյան պատերազմի ընթացքը, նույն այդ գերիշխող դիրքը մեղմ ասած չնպաստեց Բաքվի ռազմական հաջողությանը, չարթարացրեց հանկարծակի հարձակմամբ եւ արդիական զինատեսակների կիրառմամբ ծնկի բերել Արցախի պաշտպանության բանակին եւ այդ պիսով իսկ վերահսկողության տակ առնել ինչպես Արցախի հանրապետությունն ամբողջապես 90-ական թվականներին ազդագրված 7 հարակի շրջաններով հանդերձ։ Էլ չեմ ասում, որ հոց սնտեց նաեւ Հայաստանի հանրապետության միզ զգալի տարածքը հյուսիսից Ջերմուկի և հարավից Մեղրու ուղություններով, որպես ընդարձակ մի միջանց խապելու և Նախճիվանի միանալու, իսկ վերջինիս միջոցով Թուրքիայի հետ որպես մեծ թորանի ստեղծելու թուրք-ադրբեջանական զառանցական գաղափարը։ Որքան էլ զավեշ տալի հնչի, այնուամենայնիվ Բաքվում այսօր էլ շարունակում են ծնծղաներ հնչեցնել ապրիլյան պատերազմում ադրբեջանական զինուժի իբր թե տարած հաղթանակի վերաբերյալ։ Ահա այդ ծնծղահարության վերջին օրինակներից մեկը, որտեղ սիրող երաժշտի դերում հանդես է գալիս պաշտպանության փոխնախարար անձնակազմի գլխավոր վարչության պետ գեներալ լեյտենանտ Քերիմ Վելիևը։ Մեջբերում եմ Ապրիլյան մարտերը մեծ հարված են հասցել հայկական բանակին եւ ջարդել են ճշնամու ողնաշարը։ Եվ դա ասում է իրավիճակին լավատեղյակ մի բարձրաստիճան զինորական, ում համար, ի տարբերություն ադրբեջանական լայն հանրության, գաղտնի չեն, թե մարդկային ուժի եւ ռազմական տեխնիկայի ինչ հսկայական կորուստներ է կրել երկրի զինուժը մարտական գործողությունների ընդամենը 4 օրվա ընթացքում։ Իրականում դրանք հաճ հայտնի է, որ ապրիլյան այդ օրերին նույնպես ադրբեջանական խոփը վերստին քարի էր դեմ ընկել ավելին ճիշտ կլիներ ասել ապարաժի, քանզի դիրքապահ հայ զինվորների ու սպաների նրանց միացած աշխարհազորային կամավորականների ցուսաբերած հերոսական դեմադրությունն ապարաժի պես շատ ավելի հոծ ու աներեր էր, քան խոպի բերանն ընկած սովորական քարը։ Ասել է, թե ինչպես Մարտուժի, նույնպես եւ արդյական զինատեսակների ադրբեջանական ակնհայտ գերակշռությունն անզոր գտնվեցին գետնելու մարդկային գործոնը, հայրենիքի սիրով տողորված հայ ռազմիկի աներեր կամքի, անձնվեր խիզախության ու հերոսականության ուժը։ Ավելին, անհավասար պայմաններում կենաց ու մահվան կրվի ելած ու հաղթանակած հայկական զորամասերը պատրաստ էին անցնելու վճռական հակահարձակման, ինչը անկասկած Թշտամու կողմից ժամանակավոր գրաված դիրքերի եւ հարակից բարձուկների ու սարհարթերի, նաեւ Շահումյանի ու Գետաշենի պատմական Արցախ աշխարհի գերիալ մյուս տարածքների ազդագրման հնարավորություններ են ձեռում։ Սակայն ինչպես ասում են, շաբաթն ավելի շուտ եկավ, քան ուրբաթը կգար։ Լիակատար պարտության մտավախության դրդմամբ Բաքուն, ինչպես որ 1994-ի մայիսին էր, ստիպված էր դարձյալ շտաբ դիմել Մոսկվային։ Մուրալով նրա ազդեցիկ միջնորդությունը Արցախյան ջինուժի սկիզբ առած հակահարձակողական գործողությունները դադարեցնելու համար։ Այդպես էլ եղավ։ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը առանց որի հանցավոր թողտվության Ադրբեջանը հազիվ թե հանդգներ լայնածավալ պատերազմ սանձազերծել Արցախի դեմ, նույն Մոսկվայի ձեռք բերած ռուսական զանգվածային ոչնչացման զինատեսակների կիրառմամբ ամբարոյական բարեկամի միևնույն կեցվածքով Երևանին հորդորեց ընթարարել Բաքվի թախանձագին խնդրանքին։ Առասարակ ինչքան ցանոթ եմ մեր ժողովրդի բազմադարյա պատմությանը, ինձ թվում է մենք առավել շատ դժուժել ենք այսպես կոչված բարեկամ երկրների երկակի ու սադրիչ քաղաքականությունից, քան մեր բացահայտ ճշնամիների անմիջական ոտնձգություններից։ Այս կարգի օրինակներ ինչքան ուզեք։ Ինչ որ է, շարունակեմ խնդրոարարքա թեման։ Եվ այսպես հունիսի 27-ին Բաքվում տոնականորեն նշվել է ադրբեջանական բանակի ստեղծման 100-ամյակը արտասահմանյան մի շարք երկրների քաղաքական ու զինվորական գործիչների մասնակցությամբ։ Բացի Թուրքիայից, Պակիստանից, Իսրայելից, Սաուդյան Արաբիայից եւ Ուկրաինայից տոնի արդիվ անցկացված զորահանդեսի ներկա էին նաեւ ՀԱՊԿ անդամ Հայաստանի դաշնակից երկրների՝ Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, ինչպես եւ մեր հարևան բարեկամ պետությունների՝ Իրանի եւ Վրաստանի ներկայացուցիչները։ Զորահատներն անց հեկացվել Բաքվի նախկին Լենին անվան ներկայումս ազատության կոչվող հրապարակում։ Զորահանդեսը իդեպ կազմակերպվել է գրեթե փակ ռեժիմով, Այն թույլատրվել է նկարահանել եւ հերարձակել միայն Բաքվի մեդիա կենտրոնին Ադրբեջանի պետական հերոստատեսության միջոցով, սակայն տեխնիկական հերարձակումն իրականացվել այնպես, որպեսզի համացանցային կայքերը եւ այլ հերոստալիքներ չկարողանան վերահերարձակել։ Ընդ որում լրագրողներին կտրականապես արգելվել էր մուտք գործել հրաπαրակ, իսկ քաղաքի կենտրոնական մասը շրջափակված էր ոստիկանական ուժերով։ Այլ կերպ ասած, այսպես կոչված համաժողովրդական տոնը կազմակերպվել է առանց ժողովրդի անմիջական մասնակցության, բայց դա չէ էական էական այն է, որ զորահանդեսին ցուցադրվել են Ռուսաստանից, Բելարուսից, Թուրքիայից, Իսրայելից, Չեխիայից եւ Սլովակիայից, Միացյալ Նահանգներից, այլ երկրներից գնված եւ ադրբեջանական զինուժը համալրած բազմապիսից համակային եւ օթային կիրառման զինատեսակներ, որոնց անունների միայն թվարկում մի քանի էջ կարող է կազմել եւ որոնք մեկ առ մեկ ըստ տեսակի ու կիրառման եղանակի հնարավորությունների ներկայացնում է Բաքվի իշխանամետ Հակին Ազ լրատվական կայքը։ Ոստի մանրամասները թողնենք ռազմագետների ու ռազմական փորձագետների ուսումնասիրությանը։ Նշեմ միայն, որ դրանք հիմնականում հերահար ու զանգվածային ոչնչացման համազարգային կրակի կամ օթային ռմբահարության զինատեսակներ են, որոնք նախատեսված են նոր պատերազմում մեկ թիրախի Հայաստան Արցախի դեմ ուղղելու համար, եւ ինչը Բաքուն չի ընդհանցնում, հակառակը բացահայտվում է այդ մասին։ Գրկնելով նշեմ նաեւ, որ սպառազինության այդ գնումները կատարված են մասամբ օրինական, բայց առավելապես ոչ օրինական զարտուղի ճանապարհներով, այսինքն գործող միջազգային օրենքների խախտվամբ ու շրջանցմամբ, ինչի մասին քաջատ տեղյակ են ինչպես դրանք արտադրած ու վաճառած պետությունները, նույնպես եւ սպառազինության արկ ու վաճառքին հետևող ու ողջ այդ գործընթացը վերահսկող միջազգային կառույցները։ Առավել եւս, որ այդ մասին քանից սահազանգել են տարբեր երկրների հեղինակավոր լրատվամիջոցները, ներկայացնելով կոնկրետ փաստաթղթային, տեսաձայնային ապացույցներ ու վկայություններ։ Բայց այդ ամենը կարելի է ոչ միայն ընդհանրել, այլև անգամ հաստատել, որ միջազգային հանրությանը եւ գերտերություններին չի էլ հետաքրում։ Նրան չի հետաքրում նաեւ այդ զենք ու զինամթերքի ձերբերման նպատակը, ինչի մասին ասացի Բաքուում բարբերաբար բարձրաձայնում է իր հակահայ հոխորտանքներում։ Իսկ որ Բաքուն պատրաստվում է նոր լայնածավալ պատերազմի, դաս չառած ապրիլյան արկածախնդրության ընթացքում կրած պարտությունից կարծում եմ աներկբա է։ Այդ նպատակին են հետամուտ հուլիսի 2-ին սկիզբ առած զորավարությունները, որոնք համաձայն Բաքվի լրահոսի կշարունակվեն մինչև հուլիսի 6-ը։ Վկայակոչելով երկրի պաշտպանության նախարարության մամլոյ ծառայության հաղորդագրությունը, ադրբեջանական ԶԼՄ-ները հայտնում են, թե զորավարություններում ներգրաված են մինչև 20000 զինծառայող, շուրջ 120 տանկ եւ այլ զորահամեքենաներ, տարբեր դրամաչափի ավելի քան 200 հրթիռահրետանային համակարգեր, համազարգային կրակի եւ ականանետերի համակարգեր, տարբեր նշանակության բանակային եւ ճակատային ավիացիայի մինչև 30 միավոր Անցած շաբաթ օրը հանդես գալով նախարարության ղեկավար կազմի հետ անցկացրած ծառայական խորհրդակցության ժամանակ այդ երկրի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը հայտնել է, թե զորավարությունների հիմնական նպատակը զորքերի գործողությունների տարբեր բեմագրերի մշակումն է։ Իր իսկ արտահայտությամբ մեջբերում եմ Ադրբեջանի զավթված տարածքներն ազդագրելու, այդ թվում հակարակորթի ամբողջ ռազմական ենթակառուցվածքների ոչնչացման նպատակով նախատեսված ամենաարդիական սպառազինությունը եւ ժենտեխնիկան գործ գործնականում կիրառելու համար մեջբերման ավարտը։ Ադրբեջանը հայտարարել է նա պատրաստ է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ռազմական լուծմանը, սակայն եթե միջազգային իրավունքի շրջանակներում կարգավորումը ձգձգվի, ապա հակառակորդը կզգա ադրբեջանական բանակի ողջ հզորությունը։ Հոխորտալի սպառնացել է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը։ Զորավարությունն անցկացնելով շփման գծի հարակից տարածքներում եւ անշուշտ վստահ լինելով, որ Արցախյան դիրքերից մշտապես դիտարկում է դրանց ընթացքը, Բաքուն այս անգամ եւս փորձում է մկանների հերթական ցուցադրությամբ ահոս հարսապի մատնել հայկական կողմին։ Այնպես որ չբացառենք, որ Բաքուն պատրաստվում է նոր արկածախնդրության, բայց ինչպես 2016-ի ապրիլին էր, արդյոք հնարավոր է, որ այս անգամ եւս անակնկալ կիրականացվի այն։ Ի պատասխան հարցիս ուզում եմ մեջբերել հետ կեմ լրագրողական հետաքնության կայքի համարժեք հարցման Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի օրերս տված ըստիս սպարիչ պատասխանը եւ այդ քաղվածքով ավարտել խոսքս։ Մեջբերում եմ ամբողջությամբ անակնկալ իհարկե չի լինի, որտեղ մենք անընդհատ հետևում ենք ադրբեջանական զինուժի կողմից ձեռնարկվող քայլերին հարցն այլ հարթությունում պետք է դիտարկել։ Քանի որ արդեն գործ ունենք ժամանակակից ռազմատեխնիկական հնարավորություններով օժտված հակառակորդի հետ, սա նշանակում է, որ ի տարբերություն երեկվա Հակառակորդի նախահարձակ մտադրությունը կռահելու համար մենք մեր տրամադրության տակ ունենալու ենք ժամեր, այլ ոչ թե օրեր։ Հաշվառնելով այս հանգամանքը, այսօր մենք մեր նախապատրաստական եւ կանխարգելիչ գործողություններն իրականացնում ենք հենց այդ հանգարցակիության գործոնի հաշվառումով։ Համոզված եմ, որ օպերատիվ մարտավարական այս նոր պայմաններում եւս մեր բանակը գտնվելու է իր բարձրության վրա եւ պատվով է կատարելու առաջադրված խնդիրը՝ մեջբերման ավարտը։